بسم الله الرحمن الرحيم قل الحمد لله والسلام على عبادي الذين اصطفى قل الحمد لله وسلام على عبادي الذين اصطفى الله خير مما يشركون أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها إله مع الله بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسيا وجعل بين البحرين حاجزا إله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض إله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون بل دارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون صدق الله العلي العظيم हाणे पाए पढ़ूं पिया सूरत नमल आयतूं पढ़ियूंसीं सठि आयत नंबर सठी खां वठी ऐं अठ नंबर आया ताईं पढ़ियुसीं हाणे हिन खां अॻु में जेके ॻाल्हियूं थी चुकियूं पहिरीं सूरत जे शुरू में अलाह ताला कयो ऐं पंहिंजो हीउ मोमिन हुआ ऐं हीउ पंहिंजो काफ़र हुआ ऐं मोमिन अहिड़े नमूने सां जन्नत में ऐं काफ़र जेके आहिनि से अहिड़े नमूने सांख़म में पोइ और भरत मूसा अलेब साम जो ज़िक्र आयो नबी पाक मोकिलियासीं उन अहिड़े नमूने सां फिरोन खे ॿुधायो उन कोन मञियो पोइ उहे अहिड़े नमूने सां बनी साहिल खे असां मूसा अल खे निजात ॾिनीसूं अहिड़े नमूने सां गर्व कयोसीं मूसा जे क़ौम पंहिंजे हुनखे फिरॉन जे क़ौम खे ऐं मूसा जे क़ौम खे कढियोसीं हुन खां पोइ त सलेमान दाऊद अलन जो ज़िक्र आयो पोइ अहिड़े नमूने सां हुननि खे तख़्त ऐं बादशाही ॾिनीसूं अहिड़े नमूने सां शुक्रगुज़ार थी विया अहिड़े नमूने सां हेठि तख़्त आयो पंहिंजो हुद हुद ऐं पखी ऐं कील ऐं इहे ॻाल्हियूं अहिड़े नमूने सां तख़्त हुनजो आयो अहिड़े नमूने सां ही कमालात मतिलबु थी असांजा उनखां पोइ हज़रत लूत अल जी क़ौम जो ज़िक्र आयो पंहिंजो उन उनखां अॻु में शायदि आयो समूद जो ज़िक्र आयो समूद अहिड़े नमूने सां ज़िथा कई पंहिंजे हज़रत साले अलाम खे मारण जी ऐं अहिड़े नमूने सां असां हुनजी रिथा खे बर्बादु कयोसीं अहिड़े नमूने सां हुन क़ौम खे ख़तमु कयोसीं ऐं साल इस्लाम खे निजात ॾिनीसूं हिन खां पोइ आयो लूत अले इस्लाम जो ज़िक्र अहिड़े नमूने सां हू जेके आहे सेक्शुअल परवरशन जिनसियाती बे बेरा बे छा चइबो आहे बेड़ही जेका लवाती जो नमूनो जेको आहे मर्द मर्द सां औरत औरत सां जेको सो हीअ कंदे हाणे त न इहो गोई जो कमु कनि पर उहो शादी वादी जा ई उन नमूना उहा थी विया हुनजो ज़िक्र थी वियो हुन खां पोइ हाणे अलाह ताला फ़रमायो त कुल हमद वसलाम अलाह इबाद अलाह अलाह ताला जो शुकुरु सभिनी ॻाल्हियुनि ते ऐं पंहिंजो जेके बंदा आहिनि अलाह ताला जा चूंडियल अस्तफ़ा चूंडियल जेके आहिनि इबाद इल लज़ीन इस्तफ़ा उन्हनि ते सलामती हुजे ऐं उन में आयात में फरमाए थो हा उहो अलाह भलो आहे सुठो आहे या जिन खे शरीक था कनि अलाहनि सां अलाह सां जिन अलाह अलाहनि खे शरीक था कनि उहो भल उहे भला आहिनि हाणे अलाह ताला हिते जेके आयतूं हाणे अचनि थियूं इहे पंज छह हुन खां पोइ बि जेके अलाह ताला जा मौजात जेके काइनात जेके तखलीक़ जा आहिनि ऐं आसमान जो ठहणु ज़मीन जो ठहणु हुन में छा रखियो आहे हुन में छा रखियो आहे ऐं बाग़नि बुस्ताननि जो ठहणु ऐं ज़ुल्मात में कीअं था सॼो ऐं पंहिंजो जंहिं तुम तकलीफ़ थी थिए उन वक़्तु कीअं था सॼो ऐं उन उनमें पोइ अलाह ताला कीअं थो तव्हांखे करे हाणे उन मौजनि जी हाणे हाणे ज़िक्र थो हले हिते फरमाए थो अमन ख़लक कस्मा उहा थियल हर छा कंहिं जोड़ियो आहे आसमान ऐं धरती खे ऐं उहो अंज़ल लखु मिनाए मान ऐं कंहिं लाथो आहे पंहिंजो मींहुं जेको आहे सो लाहे थो हेठि मतिलबु त ककर थियनि था ककरनि जो दोस्त तव्हांखे ख़बर आहे जाग्राफ़ी में पढ़ियो त अहिड़े नमूने सां बांफ थी थिए समुंडनि मार ऐं पंहिंजे दरियानि मज़ा हीअं बांफ ते मथे ककर ठहनि था ककरनि मज़ा वरी पोइ हलनि था उहे ककर जेके आहिनि वरी पोइ मींहुं वसाइनि था वरी पोइ उहे धरती खे जेको आहे सो जीआरनि था मोल धरती खे हुन मां ओभर उभजे थी ऐं वरी हिनमें पाणी जेको आहे सो हुनजो साइकिल थो हले हीअ अल्ला ताला ही ख़लकियो आहे मन ख़ल्क को आहे अलाह ताला खलकियो आहे या कंहिं ॿिए खलकियो आहे हाणे के भई हेॾा साइंटस्ट साइंसदान थी विया हलिया हाणे चवंदा हुआ न हाणे असीं ककर वसाईंदा हीअं कंदासूं हू कंदा पर पोइ हाणे इहा ॻाल्हि अञा ककरनि वसाइण जी या उन ते कंट्रोल करण जी जेका आहे मींहुं वसे या न वसे हाणे हीअं केतिरा मुल्क़ आहिनि वॾनि साइंसदाननि जा यूरोपियन मुल्कनि जा जेके बाहि में सड़नि पिया पर हुन ते मींहुं नथो वसे केतिरा उहे ई साॻिया वरी मुल्क आहिनि वरी हुते जेको आहे सो तूफ़ान अचियो वञे वरी वॾी एॾी बारिश थी वञे हली जो डिलूज थियो वञे हलियो पंहिंजो सॼो वाक वाकराब वाहियो वञणु रस्ता ख़राबु थी वञण लाइ थी वञनि पर तव्हांजे कंट्रोल में कोन्हे अलाह ताला जंहिंजे कंट्रोल में आहे तव्हां ॿुधायो कंहिंजे कंट्रोल में आहे इलाहन में अलाह अलाह ताला पंहिंजे पहुचाए थो ऐं असां केतिरा बाग ऐं बुस्तान ठाहियूं था जंहिंमें केतिरनि मुख़्तलिफ़ जा अंबतना बि हदायक हदायक बाग हदीक़ हिकिड़ो बाग हदायक जेके आहिनि बाग त बुस्तान बुस्तान था ठाहियूं ही था ठाहियूं त मन तू राग आफ़री दी मन बाग आफरी दम चिराग शव आफरी थी चिराग आफरीदमि वग़ैरह हाणे इकबाल इहा ॿिया शाइर जेके आहिनि तुंहिंजो अहिड़े नमूने सां ताला सां मुक़ाबले करण जी कोशिशि कंदा त भई तो त राति ठाही मूं चिराग ठाहे वरितो ऐं तो जेको आहे सो बयाबान ठाहिया मूं वरी बाग ठाहे वरितो पर बागनि खे केरु थो मींहुं ॾिए कीअं थो हुनमें उपत करे कीअं थो करे करे इलाहुनि में अलाह अलाह ताला खां स्वाबु ॿियो बि को आहे हुन में कहिड़े नमूने सां ताज़गी राज़ात पाए जतनि सुठे ताज़ा ताज़ा मेवा जेके आहिनि थियनि था कान लखुम तव्हांजे लाइ अन तुम बि तू शजरा जो फुटायो जा वण को तव्हांखे मतिलबु इहा का सलाहियत आहे या अलाह ताला थो फुटाए छो त वाक़िया में बि इहे ॻाल्हियूं अचनि थियूं त भई हीअ जेको पाणी आहे सो तव्हां ई था वसायो हीअ जेको बाग आहे सो असां तव्हां था वसायो हीउ जेको ॿिज आहे तई था छटियो हीउ जेको ॿारु थो ॼमे सो तई था ॼमायो या आऊं थो ॼमायां पोइ जंहिंखे अलाह ताला ॾिए कंहिंखे त औलादु ॾिए पंहिंजो नर जो कंहिंखे चयो औलाद ॾिए रुगो नियाणियुनि जो कंहिंखे नियाणियूं मर्द नर ॿई ॾिए ऐं कंहिंखे कुझु बि न ॾिए हुनजे वस में आहे हाणे जेको आहे कोशिशूं कनि था पिया त पंहिंजो ट्यूब में जेको आहे ॿार खे करे हुनजो स्पर्म हुनजो एग जेको आहे वठी हुनखे ॿार खे जेको आहे सो अहिड़े नमूने सां मुंतकिल कजे पोइ वरी उहा ॿार ॼणे माई जे अहिड़े नमूने सां हाणे उहे कोशिशूं थियनि पियूं ऐं मतिलबु उहो स्पर्म ऐं एग जेको आहे सो हुन माई खां हुन मर्द खां वठिजे थो अहिड़े नमूने अहिड़े क़िस्म जी ॻाल्हियूं थियनि थियूं पर यूराप पाक चाहे त उहो ॿारु रहे चाहे त न रहे मतिलबु त उहा सॼी ॻाल्हि जेका आहे सा ऐं केतिरो वक़्तु रहे ज़िंदा केतिरो वक़्तु न रहे मतिलबु त हयाती ऐं मौत जेको आहे सो अलाह ताला जे हथ में आहे हाणे हिते इहा ॻाल्हि करे त बाग़ ऐं बुस्तान ठाहियासीं ऐं बलहोम क़ौमूं ई यादिलून पर क़ौम माण्हू आहिनि जेके अलाह ताला सां ॿियनि खे बराबरी था ॾियनि यादिलून जी माना आहे त बराबरी था ॾियनि या उन्हनि ॾांहुं लड़ी था पवनि या पंहिंजो इहा अदिल लून अमन अमन जलियल अर्ध करार आहिनि केरु आहे जेको धरतीअ खे हिकिड़े बैलेंस्ड अंदाज़ में उहो पंहिंजे नम अंदाज़ में फिरे पई ऑर्बिट थी जेका सो केरु रखियो वेठो आहे करार सां यानी मुस्तक़ररु आहे हीअं न आहे त उहो अॼु हीअं थापोड़ा खणे अॼु हूअं थापोड़ा खणे अॼु हीअं करे अॼु हीअं करे लिटे पेटे पई जीअं हाणे ॿाल हिकिड़ो जीअं सिधो आहे उहो ठाहे छॾियो भई ॿार हीअं हलंदो सिधो सिधो पियो हलंदो त हीअं धरती जेका आहे हले पई हीअं कोन त अॼु गड़बड़ करे अॼु ठुंगो आणे अॼु हीअं करे अॼु हूअं करे हीअं कोन्ह थी करे पर ज़लज़िला थियनि था पर उनजी मतिलबु त अलाह ताला जे तरफ़ां उहे बि जो हुननि जूं जेके अंदरि जूं जेके आहिनि पंहिंजूं प्लेट्स हीअं चवनि था तव्हां चओ था धरती जो उहे जेके आहिनि सेक ते पोइ ते थियनि थियूं पोइ हुनजे करे इहे ज़लज़ला थियनि था उहो तव्हांजे लाइ हिकिड़ो इम्तिहान आहे तव्हां जेकॾहिं साइंसदान आहियो अहिड़ा क़ाबिल त पोइ ज़लज़लनि ते कंट्रोल करियो सभु जेके मुल्क आहिनि वॾा साइंसदाननि जा हुन सभिनी ते ज़लज़लो थियनि था हुनखे पोइ ओचिती ख़बर करे त ख़बर ई नथी पए हालांकि हुन जा सभु इहे औज़ार जेके आहिनि पिया आहिनि मशीनूं पियूं आहिनि हीउ पियो आहे उहो साइंसदान साईं असांखे ख़बर पवंदी पर पोइ कोन थी पए ओचितो अची थो वञे हलियो सभिनी मुल्कनि में जापान आहे चाइना इहे हू हिते अज़ला था अचनि हिते पंहिंजो न्यूज़ीलैंड में हिते ज़िला ज़लज़ला था अचनि अमेरिका में ज़लज़ला टॉर्नेडो इहो इहे जेके केरु थो कंट्रोल पियो करे हेतिरी बर्बादी तबाही थिए थी जेकॾहिं तव्हां हेॾा साइंसदान आहियो त इहा पंहिंजो कंट्रोल करे सघो हुन काइनात जे हिननि तरीक़नि ते अलाह ताला जे कब्ज़े में आहे पर चए थो न हे पाणी पियो हले भला पाणी पियो ठहे पाणी पियो मदर नेचर आहे वरी असां हिकु हंधि वियासीं हूंदो त माई जेका मुस्लमान हुयो आहे चए पई भई इहो अलाह ताला जो हीअ आहे जो हीअ थो थिए त हुन चयो न इहा मदर नेचर आहे त मतिलबु हुन चयो मदर नेचर कोन्हे तव्हांजो फादर आहे जेको इहो करे पियो जेको चओ था फादर इन द हेवन्स <laughs> हुन को पुटु आहे हुनजो को हुनजो धीउ आहे हिन खां हुनजी पर उहो जेको अथव सो पियो करे मदर नेचर मतिलबु हिकिड़ो उबतो नालो हुजे अलाह को कोन को अॻे मां किथे अची वेंदा धरतीअ करार कयोसीं मुस्तक़र ऐं उन में कहिड़े नमूने सां वाहियूं विच में वहनि थियूं ऐं जयल हा जयल लहार रवासी हुन में जबल कहिड़े नमूने सां रखियासूं जयल बैनल बहराइन ई हाज़ आहे ऐं जिते ॿ दरिया या ॿ समूर अची मिलनि था उते जेको आहे असां हाजिज़ रखियो मतिलबु त उते हिकिड़ो सदभाव आहे मतिलबु त हू पाणी हुनजो अलॻि हू पाणी हलंदो जेसि ताईं वञी मिले त मतिलबु त हिकिड़ो हाजिज़ु हुनखे रुकावट हिकिड़ी संदो आहे संदो सहिड़ो अलाह हुनम अलाह उन उन सां उन अलाह सां को ॿियो भला आहे जेकॾहिं मतिलबु ॿियो को अलाह हुजे त पोइ हू त चवे त आऊं हीअं थो जबल विझां हू थो आऊं हीअं थो करियां त भाउ खे हीअं थो करियां हिनखे भाउ खे डाहियां थो हिनखे हीअं थो ठाहियां हीअं त हू मतिलबु पाण में विड़ी पवनि या सूरत अंबिया में या ॻाल्हि भई अलाह हुजनि जेके ॿ टे त पाण में विड़ी पवनि हूंदो हू ज़ूस चए त आऊं त बादशाह आहियां तव्हांजो सभिनी जो पीउ हू जेको आहे न हेक्टर जेको आहे हू जेको ट्रैक्टर हू जेको आहे ट्रैक्टर जेको आहे हीअं त चए पोइ हाणे केरु पुॼंदो हुन सां मतिलबु हुनखे केरु सुलह कराईंदो आहे अलाह में जेके पाण में जहिड़ो करे वेही रहंदा त पोइ हाणे दुनिया ख़तमु थी वञे हा हली काइनात जेके हले पई चंड सिज ई तारा हज़ारे लखे करोड़े अलाए कहिड़ियूं कहिड़ियूं काइनातूं आहिनि जेकॾहिं ॿ टे के अलाह हुजनि हा त पोइ पाण में विढ़ी डांगर थी पंहिंजो जहिड़ो झटो करे हिन सॼी खे ख़तमु करे विझनि हा पर कंहिंखे ॿिए खे ताक़त कोन्हे को बि अलाह अहिड़ो कोन्हे जंहिंखे अहिड़ी ताक़त हुजे जो हिन काइनात खे वेठो हलाए ऐं करे भले अलाह ताल फरमाए थो घणनि खे या हाणे फरमाए थो केरु आहे जॾहिं तव्हां दुआ था करियो जंहिं तव्हांखे तकलीफ़ इज़तरार वारो यानी हिकिड़ो माण्हू अहिड़ी हालति में हुजे जो हुनखे क़तलु थो कयो वञे या हुनखे छा कहिड़ी कहिड़ी मुसीबत आहे ॿेड़ी हुनजी ॿुॾे थी या जहाज़ हुनजो हीअं थो थिए या हीअं थो थिए उन वक़्तु जेको आहे ओशि अलाह ताला खे छॾे थो पर उन वक़्तु सॼे जो जवाबु केरु थो ॾिए अमई अजीब उल मुज़र हाणे हीअ दवा दुआ जेका तमामु सुहिणी दुआ आहे पंहिंजो ई लफ़्ज़ आहिनि ऐं अलाह ताला जा इहे माण्हू पढ़ंदा आहिनि पंहिंजे हिन में ऐं हुनजे मुतलिक़ तमामु घणियूं कहाणियूं आहिनि रिवायतूं आहिनि हीअ आहिनि त कहिड़े नमूने सां को माण्हू आहे तमामु हिकिड़ो ॾुखी हालति में उन वक़्तु जेको आहे सो ओचितो सॾु थो करे रब खे रब रबवा के यार रब मूंखे हिन सिचुएशन मां हिन मा कढु हिनखे खे तकलीफ़ जेका ख़तमु कर त उहो अलाह ताला फरमाए थो अमई अमईबु मुस्तर केरु थो जवाबु ॾिए उन सॾ जो जॾहिं मुस्तर जेको इज़रार जी हालति में जेको माण्हू आहे जेको अहिड़े सिचुएशन में आहे उनजो वयक्ष फसू ऐं हुनजी जेका बुराई आहे हुन ते थियण वारी जे जंहिंजो कदशो आहे त हीअ थींदो जंहिंजो डपु आहे त हीअ थींदो उहो केरु थो लाहे ओचितो फसू वेझारोकु ख़ुलफ़ो आहे ऐं कहिड़ा जेको धरती तव्हांखे ताक़त ॾिए थो हुकूमत ॾिए थो ख़लीफ़ा तव्हांखे बनाए थो ख़लीफ़े जी माना असां अॻु में बि एक्सप्लेन करे चुका आहियूं त जेको बि माण्हू आहे अलाह ताईं तरफ़ां हिकिड़ो त ख़लीफ़ो आहे ऐं पंहिंजे घर में अलाह ताला जो ख़लीफ़ो आहियां त इंसाफ़ ऐं हुन सां हलां त हीअ जेको हुकूमत ई आहे हीअ जेको बादशाह आहे हिन मुल्क़ जो तव्हांजे मुल्क जो हुनजो मुल्क जो इहो जेको अथॉरिटी आहे प्राइम मिनिस्टर सदर प्रेसिडेंट या जेको बि आहे उहो जेको आहे सो ख़लीफ़ो आहे पोइ हाणे उहो अलाह जे तरीक़े ते हले थो त उहो ख़लीफ़ो अलाह जो आहे जेकॾहिं न आहे त पोइ ख़लीफ़ो शैतान जो आहे मतिलबु त उन नमूने सां हले थो त पोइ हाणे हुनजो मतिलबु अलाह जी ख़िलाफ़त अलाह जे क़ानून ते अलाह जे तरीक़े ते नथो हले त पोइ उहो जेको आहे शैतान जो ख़लीफ़ो आहे पंहिंजो अलाह ताला जो ख़लीफ़ो न आहे पोइ इहो मतिलबु ख़िलाफ़त पर पावर ऐं अथॉरिटी तमकिनत जेके धरती ते ममकिनत पोइ हाणे फिरोन खे बि तमकिनत हुई पर उहा हिकिड़ा ईविल क़िस्म जी तमकिनत हुई उहो अलाह जो ख़लीफ़ो कोन हो न त अहिड़े नमूने सां जेको आहे सी सी हाणे मिस्र जो बादशाह जो वेठो आहे हाणे माण्हुनि खे मारे डांगार करे सभिनी खे जेके चङा माण्हुनि खे जेल में हज़ारे लखे माण्हू जेल में सड़नि पिया पिया माण्हुनि खे मारणु का ॻाल्हि कोन्हे का हाणे अहिड़े नमूने सां असां वटि पाकिस्तान में जॾहिं बि कोई हक़ में आया ॿियनि सां मुसीबत जेके मिलि थी त जंहिंमें जंहिंखे वञे त मारे कुई चढ़े जेके वणेसो कनि त पाण इहे अलाह ताला जा ख़लीफ़ा कोन्हनि शैतान जा ख़लीफ़ा आहिनि दजाल जा ख़लीफ़ा आहिनि मतिलबु त एंटी क्राइस्ट जा ख़लीफ़ा आहिनि इहे मतिलबु पर ज़ारा हुन वटि पावर आहे अथॉरिटी आहे त हाणे आऊं त हुननि खे हटाइण था सघूं को माण्हू जेको आहे हुननि खे हटाइण थो सघे अलाह ताला वटि हिकिड़ो वक़्तु हुननि जो हटाइण जो मुक़ररु आहे हू पाण चए थो भई आऊं हुनखे ढिघी रसी थो ॾियां मुशरफ़ हेतिरा साल हलंदो पोइ वरी मरंदो हीअं कढंदोसांसि ऐं पंहिंजो ज़िया खे अहिड़े नमूने सां ख़तमु कंदुसि फलाणे खे अहिड़ो पोइ चङो हो की मठो हो सभु कंहिंखे हलणो आहे पोइ हुनजो वक़्तु जेको आहे सो अचे थो पोइ ख़तमु थी थी जी ॻाल्हि अहिड़े नमूने सां अमई सर आह ध धरती जो ख़लीफ़ो तव्हांखे बनायोसि हज़रत दाऊद अलाम खे अलाह तालत सवाद में त तोखे असां ख़लीफ़ो बनायोसीं धरती ते तोखे तमकन تو पावर जी अथॉरिटी ॾिनीसीं त तूं हाणे तूं मुंहिंजे तरीक़े ते तूं हल हुनखे हुकुम चयो ते अदल सां हुन ते हल ऐं पंहिंजे नफ़्स जी ॻाल्हि ते न हल त हाणे माण्हू जेके आहिनि पंहिंजे नफ़्स ते ॻाल्हि ज़िया जी ॻाल्हि असां वटि कल कल कई कहिड़े नमूने सां हणी पंहिंजो ऐं वाकई अॼु जेको सेठी ऐं ॿिया बि माण्हू जेके आहिनि चवनि पिया त इहे जेके पंहिंजो इहो इक़बाल जो पुटु जेको जावेद इक़बाल ऐं फलाणा इहे चवनि पिया हीअ बादशाह ही छॾे कोन आहे जेकॾहिं अलाह ताला खणी न वठे त पंहिंजो ॿियो जेको जी इब्राहिम जेको आहे उहो चवंदा अलाह ताला हिन जेसिताईं हिनखे वठी वरितो तेसिताईं त वियो हलियो पर जेकॾहिं उहो अलाग न वठेसि त हीअ त क़यामत ताईं वेठो हुजे हा हिन जो प्रोग्राम अहिड़ो हो हाणे सभु को त आऊं बादशाह हुजा क़यामत ताईं केरु मूंखे कढे न मुशरफ़ चयो त मूंखे केरु थो कढे पोइ हाणे पोइ अलाह ताला हुनखे कढियो कहिड़े नमूने सां पर मुल्क में जा निकितो हाणे वञी जितां जितां वणेसि तॾहिं पर तव्हां हाणे कढी छॾियो अथऊंसि हुनखे फांसी कोन ॾिनऊं छो कोन ॾिनऊं भई हुन अहिड़ा कमु कया अहिड़ा कमु कया अहिड़नि माण्हुनि खे मारियो हेतिरनि ॾिठो अखियुनि ॾिठो माण्हुनि खे मारियो ऐं जेको अलताफ़ वेठो अथनि हिनखे फांसी कोन था ॾियनि की हुनखे ताक़त कोन ॾेई सघनि बाक़ी भुटो हुनखे हथु अची वियो जंहिंखे फांसी ॾेई छॾियऊं भाॼी असांजो पीर साईं पघार खे हुकूमत खे हथु अची वियो हलियो हा अंग्रेज़ जे त हुनखे बसि फांसी ॾेई छॾियऊं मतिलबु जेको सिंधी हिनखे हथु आयो हुनखे फांसी ॾियणु सवली आहे पर पंजाबी या पनाहगीर आहे त हुनखे फांसी नथा ॾेई सघनि पैसा कंहिंखे हलाए कंहिंसां नथा सघनि हीअ कराची में हेॾा कतल ऐं ग़ालत गरियूं थियनि पियूं हिननि माण्हुनि जूं हुनखे केरु को कुझु चई नथो सघे हिन सां इन करे पावर पर हाणे अलाह ताला वटि इंसाफ़ आहे उहो वेठो सभु कनि जो लिखे हाणे तव्हांजो बि लिखंदो मुंहिंजो बि लिखंदो त हाणे अलाह ताला फर फरमाए थो अलाहन मां अलाह कलीलम कली ज़खरूं थोरा आहिनि जेके इहा ॻाल्हि नसीहत वठनि था जेके थोरा आहिनि जेके इहा ॻाल्हि यादि रखनि था त त भई ऐं उहो जो उणाए उहो सॾु अणाए थो हाणे खां पोइ फरमाए थो अमई हदी कुम फी ज़ुल्मातिल बर वल धरती जेको बर आहे ऐं ॿाहिरि जेको समुंड ऐं दरिया जेके आहे उन में जॾहिं तव्हां हलो था घुमो था ॿेड़ियुनि ते या प्यादा या सुवार या घोड़नि ते तंहिं वक़्तु जेको आहे हमें इहा अदीकु केरु हिदायत करे थो राति जो केरु ॾस पंधु जेको तव्हांखे ॾियो हिते बि ॾिठोसीं हुन सूरत जे हज़ूरु हज़रत मूसा आल इस्लाम जेको आहे सो हिदायत जे लाइ निकितो चांहि आऊं वञा इहो टांडे वारो जेको वेठो आहे बाहि ॿारियो वेठो आहे सम्झो त इन खां वञी पुछां किथां रस्तो आहे केॾांहुं वञा रस्तो मूंखे ख़बर कोन थी पए त मिस्र कहिड़े पासे अहिड़ी वञी ॻाल्हि न त हुन खां पुछी अचां टांडो बि खणी अचां जो कुझु सेकियूं सी बि जो आहे पोइ मां जीअं घरवारी खे छॾे वियो त अलाह त केरु आहे जेको हिदायत ॾिए थो अल्ला ताला हुनखे सॼो जे हली आ टांडो मूं वटि इहो नूर आहे जेको इहो जेको नार जेका आहे पर इहो नूर आहे <clears throat> पहुतो बर ऐं बहर जी ज़ुल्मात में हूंदा आहिनि में केरु थो तव्हांखे हिदायत जो रस्तो ॾेखारे बुशनि बै न यदे रहमत ऐं केरु थो हवाऊं मोकिले बशारत वारियूं सुठियूं गी सुठियूं पंहिंजो हीरूं जेके आहिनि से मोकिले की केरु थो तव्हांखे बुशो बैन य रहमत थी सलाह ताला वटां रहमत जूं बशारतूं केरु थो मोकिले केरु थो हवाऊं ॻोल्हे जेको आहे अलाह अलमून को ॿियो आहे अलाह अलाह सां गॾु को ॿियो अला आहे अलाह वॾो आहे उन्हनि खां जंहिं सां जंहिं ॻाल्हि खां ताईं शरीक था कनि जेके हू शरीक था कनि यानी मुशरिक़ जेके आहिनि से जंहिं ॻाल्हियुनि खे चवंदा त हीअ अलाह हीअ भला हीउ भला आहिनि उन्हनि खां मथे आहे अलाह सां गॾु को ॿियो अलाह आहे छा तम्मा अलाह उन्हनि शइ खां वॾो आहे जंहिंखां ई अलाह खे शरीक था कनि हुन खां पोइ फरमाए थो अम अब्दुल ख़लक़ छा ख़लक़ जेको आहे कंहिं ठाही आहे अलाह खां सवाइ अम्म अब्दुल ख़लक़ुम जो ऐं केरु वरी हुन मोटाईंदो जेको मतिलबु त जंहिं अॼु पहिरियों दफ़ो खलकियो आहे या ॻाल्हि जेका यासीन में ॿियनि हंधनि ते बि अचे थी हर हर त जंहिं पहिरियों दफ़ो खलकियो आहे सो वरी ॿीहर इहो ईद हू उन उन ॾांहुं मोटणो पवंदो उहो वरी मोटाईंदो उहो ई मोटाए थो आख़िर मत में ज़ुख कुम न समा आहे वल अर्ध ऐं केरु आहे जेको तव्हांखे आसमाननि मझा ऐं ज़मीन मझां रिस्क ॾिए थो आसमान मां रिस्क जेको आहे पंहिंजो हज़रत मूसा आल इस्लाम जे क़ौम ते त उहा अची आई थिए मन ऐं सलाह पर असां ते रिस्क इन माना में अचे थो आसमान वञा जो हिकिड़ो मींहुं थो वसे उन सां ओभर उभरे थी निबातात थिए थी वेजिटेशन थिए थी बाग़बुस्तान थियनि था फ्रूट थियनि था अनाज थिए थो जो खाऊं था पीयूं था हिकिड़ो इन माना में पर ॿियो हीअ समुझी त हिकिड़ो रिस्क जेको आहे सो अलाह ताला जो रिस्क कुम वफ़िस समा आहे रिस्क कुम सूरत ज़ारियात में या सूरत काव में कहिड़े हंधि अलाह ताला फरमायो त तुंहिंजो रिस्क आसमान में आहे आसमान में आहे माना असां लिखी छॾियो आहे ऐं उहो तो मोकिलींदासूं त कहिड़ी बि हालति में जेको आहे सो उहो तोखे खाइणो आहे पर हाणे हिन में मतिलबु इहो कोन्हे त माण्हू हथु पेर भञी वेही रहे ज़रूरु कुझु न कुझु कमुकारु करिणो पवंदो माण्हूअ खे का महिनत करणी पवंदी कुझु करिणो पवंदो जंहिंसां पोइ रिस्क मिलंदो त हाणे इहा ॻाल्हि जेका आहे सा हुनजे में इख़्तिलाफ़ु कोन्हे हुन में हुनमें ॿिन्ही ॻाल्हियुनि जो हिक ॿिए सां इख़्तिलाफ़ु कोन्हे पोइ हिते फरमाए थो अलाह इलाहन मां अलाह को आहे अलाह अलाह खां सवाइ ॿियो को हुन सां गॾु को ॿियो बि अलाह आहे कुल हाथू बुरहान कुम्हि हाणे ही जेको आहे सो पंहिंजो बुरहान आणियो हाथू माना आणियो आणियो मूं ॾे आणियो पंहिंजो बुरहान कुम तव्हांजो बुरहान तव्हांजो जेको जस्टिफिकेशन एविडेंस जेको आहे तव्हांखे वटि तव्हां वटि जेकॾहिं को प्रूफ आहे त को अलाह सां गॾु को ॿियो अलाह आहे त उहो मूं वटि आणियो हाथू बुरहान क़ुम हाणे इहो जेको आहे हर हंधि ॻाल्हि ते मतिलबु त अहिड़ी जामे आहे आयत इहा लफ़्ज़ आयत जो हिसो आहे रुगो कुल हाथू बुरहानुम्ब इनकुम तुम सवादुकीन जे ताईं सचायो त बुरहान आणियो एविडेंस आणियो प्रूफ आणियो सबूत आणियो त कीअं अलाह आहे सां गॾु वरी ॿिया बि अलाह आहिनि फलाणो बि आहे त वरी टीरो बि आहे म बि आहे टे आहिनि की पंज आहिनि की सत आहिनि की ॾह आहिनि की करोड़ा आहिनि की एतिरा आहिनि अलाह उहे अलाह अला अला थियो चओ त केरु बि कोन्हे जेको जेकी आसमाननि में आहे ऐं जेकी ज़मीन में आहे उनजे ग़ैब जी ख़बर कंहिंखे बि कान्हे सवाइ अलाह जे इलाह कुल ला या अलम केरु नथो ॼाणे मन फिसमां उहा थी वला त जेकी कुझु आसमान में आहे ऐं ज़मीन में आहे उहा अल ग़ैब ग़ैब वारी ॻाल्हि जेका लिकियल आहे यानी हिकिड़ो पधरियूं आहे जेका असीं ऐं ॾिसां पियो हीउ मुंहिंजो कमिरो आहे हीअ कुर्सी पई आहे हीउ परदो आहे हीउ पंहिंजो छा चइबो आहे चिख आहे या किचा आहे ऐं हीउ जेको मुसलो पियो आहे हीउ जेको आहे पंहिंजो बॉक्स आहे जंहिं छा चइबो आहे टिशू पेपर बि पंहिंजो पियो आहे फलाण पियो आहे हाणे मतिलबु इहे त हिकिड़ी आहिनि जेके आउं ॾिसां थो पर हिन ई घर में जे हिन ई मुंहिंजे अॻियां जेको आहे केतिरा जीवड़ा आहिनि बैक्टीरिया आहिनि उहे आउं कोन थो ॾिसां हाणे हुननि मशीनूं हथु कयूं आहिनि जेके उन्हनि सां जेकॾहिं हिते मैगनिफाए हीअं करे गिलास रखिबो त ॾिसिबो उहे सभई बैक्टीरिया जेके मुंहिंजे वात में मुंहिंजे नख वटि मुंहिंजे अॻियां मुंहिंजे पोयां मुंहिंजे हेॾां सॼे सॼे कमरे में वेठा आहिनि उहे ॾिसण में ईंदा पंहिंजो ॿियूं जेके जेके पाण जिनात आहिनि या फ़रिश्ता आहिनि या जेके बि मतिलबु के ग़ैब जूं ॻाल्हियूं हिते हिते ई कोन ॾिसण में अचनि पर हाणे बाक़ी जेको आसमान ऐं ज़मीन आहे उन में कहिड़ियूं ॻाल्हियूं ॻुझियूं आहिनि हेठि ज़मीन में अंदरि आहिनि या ज़मीन ते आहिनि या आसमान में आहिनि या आसमीन जे विच में जेके आहिनि ख़बर आहे कहिड़ियूं ॻाल्हियूं आहिनि उहे अलाह ताला खां सवाइ ॿियो केरु कोन थो ॼाणे हाणे मतिलबु इन इंसानु जेको आहे कोशिशि करे पियो त हाणे बैक्टीरियन खे मैग्नीफाए हू छा चइबो आहे हुनखे हीअं करे ॾिसबो ॾिसण में ईंदा या हू फलाणी शइ हुन में ॾिस वेंदो आहे ॾिसण में ईंदी ऐं ॿियो बि फरमाए थो त शूरून तमामु शरून आसून ऐं उन्हनि खे कंहिंखे शूर कोन्हे कंहिंखे ख़बर कोन्हे का त कॾहिं उथंदा कॾहिं कंहिंखे मारे वञ कॾहिं क़यामत थींदी जो हू मरंदा ऐं वरी कॾहिं क़यामत थींदी जो वरी ॿीहर उथंदा वरी बर्स बर्दु जो विच में ज़मानो उहो कहिड़ो थींदो कीअं थींदो कंहिंखे का ख़बर कोन्हे का वमा यश उरून अयान इहो वासून हा इहो लफ़्ज़ु जेको आहे सो ॿियनि हंधनि ते क़ुर अया <coughs> कॾहिं उथंदा जेके मरी वियासीं कॾहिं उथंदा हाणे जेके मतिलबु विया असांजो मुंहिंजो वार साहबु गुज़ारे वियो मुंहिंजो ॾाॾो गुज़ारे वियो मुंहिंजो नानी गुज़ारे वई नाना गुज़ारे वियो मुंहिंजो पर ॾाॾो गुज़ारे वियो ऐं सतनि पीढ़ियुनि जा नाला मूंखे अचनि था उहे आऊं ॿुधाइनि तव्हांजो मथो ख़राबु थींदो पर मतिलबु त माण्हू खे ख़बर हुजे अगरि सम्झूं सत पीढ़ियूं सभिनी खे ख़बर मतिलबु त लिखिया पिया आहिनि किताबनि में पर मतिलबु त उहे सभु गुज़ारे विया ऐं उहे कॾहिं उथंदा वरी वापसि थींदा ऐं सभई क़यामत उहा अल कंहिंखे का ख़बर कोन्हे का हिकु न को नवीअनि खे न को पैगंबरनि खे न को पंहिंजे फ़रिश्तनि खे न को जिननि खे कंहिंखे का ख़बर कोन्हे उमाश उरून अयान इहो आसून अयान कॾहिं उहे ईंदा कॾहिं वरी बि पैदा थींदा उतारिया वेंदा भले दार अञा हुननि वटि जेको आहे आख़िर जो जेको आहे ई कोन्हे को भले दौरक इल्म आख़िर साईं बीरवाज साहिबु तर्जुमो कयो आहे बल्कि मांंदो थियो दारक जी माना साईं कई आहे त मां थियो यानी हुन वटि कोन्हे मतिलबु पुञी नथा सघनि इल्म आख़िर आख़िर जे मामले में हुन वटि इल्मु कोन्हे बल हुम फी शक हाणे त टे दफ़ा बल बल अचे थो पर उहे उन जे मामले में शक में आहिनि पोइ वरी फरमाए थो बल बल हुम फी शक मिन हा पोइ फ़रमाए थो बल हुम मिन हा आमून पर उहो उन खां अंधा आहिनि हाणे अंधे जो जेको आहे इन सूरत में अॻे बि थियो त पोइ आख़िरत जे मामले में पहिरीं शुरू में सूरत जे आयो त भई आख़िरत जे मामले में ई अंधा आहिनि मतिलबु का ख़बर कोन्हे त कॾहिं थींदी थींदी थी न थींदी हाणे असीं त इन करे मञूं था जो अलाह पाक असीं सम्झूं था त नबी पाक सलाहु अलाह वटां आयो आहे उन वटि जेको हुकुम ई क़ुर जेको आहे सो आयो आहे तौरात जेको आहे सो अंजील जेके आहिनि से किताब जेके आहिनि इहे अलाह वटां आया आहिनि ऐं उन्हनि मंझि इहो लिखियलु आहे सभिनी किताबनि में त आख़िरत आहे ऐं हिसाबु किताबु आहे जनत आहे दौज़ख आहे पंहिंजो ई सभु कुझु आहे हुनखे सज़ा मिलंदी हुनखे जिज़ा मिलंदी हुनखे हीउ मिलंदो हुनखे मतिलबु त सभु रिवार्ड ऐं पनिशमेंट जे मामले में मतिलबु त इहो कुझु आहे छो जो असांखे अलाह ताला ॿुधायो आहे असां वटि नबी पाक सलाह असांखे ॿुधायो आहे जिबरील असां वटि खणी आयो असीं सम्झां थो अलाह वटां आयो आहे पर जेकॾहिं असां न मञूं त अलाह वटां आयो आहे त पोइ त ॻाल्हि सभु ख़तमु आहे पोइ न को को जिबराइल विच में न को को नबी विच में न को को क़ुर विच में त पोइ ॻाल्हि बसि कुफा काफ़रनि वारी ॻाल्हि थी वई पोइ मतिलबु त सेक्युलर नामनो हाणे इहो आहे जेको मूं अल पे अलॻि में कंदो रहियो आहियां त अरिड़हं सौ पंजासी में हिननि जो जेको आहे सो पीटर्सबर्ग में कहिड़े हंधि ते उहो डिक्लेरेशन लिखियो अथऊं उहो लॻियो पियो आहे सेक्रेट टैक्स में त असीं सम्झूं था त का बादल मौत कोन्हे असीं सम्झूं था पंहिंजो न को जनत आहे न को जहनम आहे न को असीं सम्झूं था त को हिसाबु आहे न को किताबु आहे हीअ सभई ॻाल्हियूं आहिनि कुबतियूं सुबतियूं <laughs> इहो ई साॻियो क़ुर शरीफ़ में चए थो त उहे जेके माण्हू जेके आहिनि उहे चवंदा आहिनि असां तीर अवर इहे पुराण पुराणनि माण्हुनि जूं ॻाल्हियूं हाणे उहे त हीउ सॼो जेको हिन क्रिस्टनडम जेका आहे हींअर या हली हली हली हली हली जॾहिं थकिजी पई हली त पोइ वरी चवां बसि आहे कुझु कोन को हाणे पाण ई दुनिया ठही वई आहे हली ऐं पाण ई जेका त ख़तमु थी वेंदी हली ऐं को न को ॼमंदो न को न भरंदो न को ॿीहर थींदो न को हिसाबु न को किताबु न को जनत न को जन हाणे मतिलबु इहो फ़र्क़ु आहे ईमान वारे में जेको ग़ैब में ईमान रखे थो ऐं इहो फ़र्क़ु आहे काफ़र में जेको सेक्युलर आहे पोइ हाणे क्रिश्चन जेके आहिनि से घणा यहूदी जेके आहिनि से घणा जेके आहिनि से हाणे सिक्युलर आहिनि उहे चवंदा बाबा इहे ॻाल्हियूं असां न करियो जिनत जानम अहिड़ो भोग आहे हिकिड़ो असां सां इहे ॻाल्हि न करियो पोइ हुनखे तकलीफ़ थिए थी इहा ॻाल्हि करण वई ॿुधण में ई इन करे हाणे हिते असीं था ॻाल्हि खे वक़फ़ो करियूं